Spre patria cerească, urâmna să pornim și luptă cu păcatul, oricând să ne găsim. La luptă, franz, la luptă, oricât ar fi de grea, căci mare răsplătire urmează după ea. cât ar fi de grea, căci mare răsplătire urmează după ea. Prigoane și ispite, oricâte vor veni, să ne luptăm cu ele pentru a le birui. cât ar fi de grea, Căci mare răsplătire urmează după ea. La luptă, frața luptă, oricât ar fi de grea, Căci mare răsplătire urmează după ea. La luptă cu vrăjmașul și pofta lui cearea, tu ispitei, că altfel ne învinge ea. La luptă, fraza luptă, oricât ar fi de grea, Căci mare răsplătire urmează după ea. La luptă, fraza luptă, oricât ar fi de grea, Căci mare răsplătire urmează după ea. Stăpânul cel din ceruri, puterea să ne dea, dacă noi îi vom cere milostivirea sa. La luptă, frați, la luptă, oricât ar fi de grea, căci mare răstătire urmează după ea. La luptă, frați, la luptă, oricât ar fi de grea, căci mare răstătire urmează după ea. Chiar moartea pentru Domnul de-ar fi să pătimim, La luptă, fraza luptă, oricât ar fi de grea, Căci mare răsplătire urmează după ea. La luptă, fraza luptă, oricât ar fi de grea, Căci mare răsplătire urmează după ea. milostive, Doamne, taci pe noi, că suntem slabi stăpâne, neputincioși și răi. La luptă, frați, la luptă, oricât ar fi de grea, căci mare răsplătire urmează după ea. La luptă, frați, la luptă, oricât ar fi de grea, căci mare răsplătire urmează după ea. Să nu ne la stăpâne, în lume să fugim de chinuri și ocare, căci de la tine vin. La luptă, frați, la luptă, oricât ar fi de grea, căci mare răsplătire urmează după ea. La luptă, fraza luptă, oricât ar fi de grea, căci mare răsplătire urmează după ea.